Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Evo peti džuz. Gledamo evo danas na podne, jer danas je nedjelja, jel? Nedjelja. Danas više na podne nego na teraviji. To je čudo, onako u nas sve čudno, pa nek bude i to čudo. Sura Nisa, žena, žene, kako hoćete, ova mnogo govori o ženama kroz Kur'an, vraćamo se jednom. Sve je jedno. Kad neko rekli meni je sve jedno, znači sve ti je jedno. Allah je jedan i sve je jedno. Sve se vraća na jedno. Samo je maluka to dazma se, Iz njegovih kičnih. Moj milijarde ljudi od jednog čovjeka. I vraćamo se opet Pa je žena od Adamovog reba stvorena. I ona je dio nas, zato svak voli ženu što voli sebe. Voli dio sebe. Pa je da ne gotovi. Juridullah li ne nekom. Allah želi da vam objasni. Allah hoće da nam objasni pravila života. A mi nešto ko nešto kontamo svoje. Allah voli, vala da je tu veli. Allah voli da vam oprosti. Voli da nam oprosti. Sad zamisli kako ti moraš biti pesimista kad moliš da vidiš pa ne znam hoće li mene Bogu oprostiti. Hoće. Hoće jedan momak pričao sam živini za 19 godina, ja ću svašta, nije ni vrlo Boga, sobo Boga, svašta radio. I sad se on pokaju kad pa ja sad plaćam, kad pa ja hoće meni Bogu, pa što neće Boga? Možda je to tvoje griješenje, koje ne ja ću sam se da sam dobar. I šetan je rekao da je dobar, pa je propao. To što je tebe strah je jače nešto što se ja vam kuram da sam dobar. nisi ti Bogu naškodio što si sobo Boga. Ti sam sebi škodio. Ko mora Allahu naškoditi ako on ne klanja, ako psuje, ako radi što ne treba? A ćeš ti Bog naša ukače, ti samo reš sebe Pa žali sebe i reći Arabe, poprosti, sigurno ću A Allah želi da vam olakša. Vidi, troje je Želi da nam objasni, želi da nam oprosti i želi da nam olakša. I zato je za posvećano, ko teško podnosi, ne mora ne Jer kad Allah objašnja neke pravila, kaže na kraju, voli da nam olakša. Pa ko ne mene postiti, ne mora ne postati. Mora ne postiti, mora platiti, ako nema nade da će ozdraviti svaki dan i vitret ima uvijek rješenje. Znači, Allah nam želi olakšati. Vjera nije teška. Kome je vjera teško, on nije razumio vjeru. Teže je ono što mi sebi izmislimo. Teži je naš život koji mi sebi programiramo. Mi sami sebi izmislimo teško teškoću veće nego što ne Bog Nije teško prije puta koliko mi sebi nametimo u životu. Mnogo toga teže Sami se uprtimo ovim dinamikom pa onda nam teško. Mi smo sebi teret napravili, nije nam teret pravila. Dalje, e, u trgovini jedno opšte pravilo, da vam kažem u ovom času. pravilo u trgovini jeste da su obe strane zadovoljne da ne lažeš. Nije važno koliko si ti kupio, što ćeš priprodati. Nek si ti za marku kupio, prodao za deset, ovdje se prodaje za deset, obe strane zadovoljne, to je najbolja opcija u trgovini. Kad i onaj tamo zadovoljna, to je ljepota. A da ne možeš žali, ovaj što me privariš, to dade. To je opšte pravilo trgovine. Dalje, ako se vi veliki griha prođete, Allah će vam oprostiti mali. Allah će mali grije oprostiti. Jedan je došao u opet a ashab. Bio u vrtu i žena mu letila u vrtu. Znaš, kad ti žensko dođe, ti sam u vrtu. šta je se desilo, normalno svašta. Nije se zinao desilo, ali leto biruje. I došao pengamber i sad kad treba strah, trese se, je poslanik objava salazi, šta se mora sve kazati? Jer ja Resulala, šta sam uradio, šta su uradio? Vrto žena mi ušla u vrtu, sama došla. Pa šta? Pa sve sam uradio osim zinaluka. Znači, eto, na njom se onom se zabavio i grlio, ljubio. I kažemo mu poslanik, jesu ti klanjao s nama? Kaže, jesam. Kaže, dobro je, opršteno ti je. Ču, to druga sabi. Kaže, važi li za nas osva? Kaže, važi za sve. E, to je mali grijeh. To Diranje je mali grijeh, a zinavut je, znate šta je na to je Sad ste valjda razumili, Allah će vam prositi mali grijeh, ako se prođete veliko, E sad je ovdje problem, imamo li mali grijeh, onda se sve izgleda veliko, jada. Ako kad pođete konta, sve se na veliki Dalje, Ovdje sam sam bilo da ne bi ovdje radi snimanja i tako, radi opšteg dobra, ja znam koliko će ljudi ovo pogledati još, na hiljade ljudi će pogledati ovo što ja sad vama ovdje pričam. Vi ste, evo da vam kažem otvoreno, i ja i vi zajedno, svi mi poznati na čitavom dunjavu, zbog ovoj tehnike. Za Poljice i zna znate i vas dunjavu. Evo, hajde rekli, pobivaju zbog mene. Metode prema ženi. Imaju prva metoda kad neće žena u suru. Ovdje nije rečeno kad neće čovjek u suru. Čudo to, nije bio ajeta, nema ako čovjek neće u suru, kako njega težmijeti. Nego samo žena. Ne znam, ja treba o razmišljati. To nema pravila za čovjeka. Nego ako žena ne sluša, kaže prvo je po savjetu, kaže joj nešto. A drugo, odvoji se sa njom ne iz sobe, nego u postelji. Na istom krevetu krenio je veđa Jer to je zor. A ti odeš u drugu sobu, zna da te ne ima. Znači, to je drugo pravilo. Iako mnogim ženama godi, godi da je čovjek leđa okreni. Gdje Ona došla s terena, bila na terenu pet dana. I kad opet viđa okreći. Ljudi, ljudi žive s takvim ženama. Ljudi koji mene ovo govore. Zamisli bila na terenu i opet ju nije stalo dočeka. Šta to ima? Sumnjivo nešto. Nije zbog ne Kako neće biti sumnjivo? Niste se jednu dana vidjeli i ona došla i opet leđa okreći. A ovdje je rečeno da čovjek ženi leđa okreći. ona žena koji jedva čeka da je čovjek leđa okreći. Jer ga ne voli, ne želi. A treća je metoda, vatri bu hun, i kaže udarite je. Vatareba znači udarite ali ne šakom, ne po licu, nego po stražnici. I to onako, zato da je nezakonit. Ne smije bol osjeti. Vidi kako bi čovjek ženu treba udarati. Ne da je iz udara, ne da je zamoli, nego sad da je poniz, da kaže, slušaj, ja sam ovdje. Ne, <laughs> tako, sad Znači, količno malo da je udari samo ono kad te neko ovako po, policu. Ne da, to da te ponizi, šta ti imaće, pa te ovako. malo ovako. Jeste razumijeli? E to je, ne da ponižava ženu, ne da kaže slušaj, nama ko je ovdje gazda u Nema više gazda, nema vama, nema. Evo da montverom otvorim pred svima vama. Nema, mi smo izgubili muškost. Mi nismo više muškarci, mi smo postali žene. I normalno da sad žene, one su ljudi, nek vode, nek vode, gdje god je čovjek žena, nek je žena preuzme Evo ovdje su pravila treća, je to. Ako se one kaže popravi, nemoj dalje praviti ono da si ti neko nešto. Ima Allah ako vidiš da je žena malo došla u suru, smiri se, nemoj ide ni pregovarati. I ono što još nije dobro ženama i nama, kad nešto ja bio baraba prije 15-20 godina, ja sad tu ovdje došao, nemoj mi spominjati ono što sam nekad bio baraba, nemoj me vraćati na ono što je nekad bilo, nemoj ti rane digrat ponovo šta sam radio, pusti to, jer previš veći problem. Isto mi sad kad spominjamo rat i ovo sve što je bilo u ratu, ponovo vraćamo ono nazad, iako treba neki stvar da se ne zaboravlja, Nemoj mit ono što je već samljeno. Pusti to. Radit ćeš dalaj ono. Ovo godinu zbog Mnogo problema nastane kad čovjek došao do toga, vidiš da došao u suru, ono i dalje radi analno ono što prije bilo. Pa pusti ga sad, vidiš da je čovjek malo sebi došao. Onaj kad se razvodio, pa mu izvrati ženu, kaže, šta je, kakva ti je žena, šta je problem, kaže, šta, ti, šta vi imate s mojom ženom? Neću da vam tajne svoje ženi. A vidi da ima problem. Kad se razvio, kad je sad reci šta je bilo problem, kaže, ja nije ništa s uđom sad više moja znam, opet koristiti. E dalje, ima jedan ajet koji je objavljen unutra u Kijabi. U Kijabi. Kur'an je objavljen 23 godine. Nekad je bio na debi ovaj salat, pa nam se vrat debi saga od zora. Koliko je sila objava kada se objavljivala, kada je uzemno bi zagonilo debu. Znoj bi gambera objavu kada je primio objavu od To je, to ipak šitet jedan bilo. A jedan je ajet objavljen u Kijabi kad je se kjava čistila od kipova kad je Muhammed ono osvojio me i sad treba kjavu su tražili su ključeve kjavi Jer ima neko ko odključava kjavu kao pa džamiju, ključava Kad je on vidio da je Meka osvane, da se kjava, on je pobjegao, taj same, pobigo koji mu ključeve kjavi Veli, ne dam ključeva. I kako je bježao, on je pobjegao na krok kjavi Hazret Alega je uhvatio i oteo mu ključ. I ulazi pengamber sa tim ključem u kjavu i Allah objavljiva aje Inna Allah yatmurukum an la amanati ila ahliha. Dadnite povjerenje koje je do sad neko imao onima koji su zaslužili. Njihovim vlasnicima. Znači ono, emanet taj. A šta je emanet? Eto taj ključ je bio emanet, on je kjavu otključavu i zaključavao. I Alej Islam dobiva objavu i kaže, tražite u samu kad smo ključ. I recite mu da je Allah objavio, neko on ide li bude ključar objavio. Kada, koja je ovo ljepota veličina Islama, kad je on vidio da njemu Allah je zbog njega ajet objavio i on je uzeo ključ i stvari primio Islam. I danas sam, u porodici, te porodice, danas oni ključar objavio. Vidi šta je povjerenje. I danas, pored nevaze Saudija koji su došli na vlast, koji je sve bio na vlasti Turcu Smalije, dole u Meki, i danas na porodica drži ključeve kjavi. Ovo je vjera, ovo je islam. I da znate, zbog toga je ajet unutra objavio ove unutra. Dalje, ovdje imamo jednog ashaba zbog koga je Allah objavio ajet i za sve nas važno. Pengamber pa ga zateko tužni pa ga pita šta je da se nisi razbolio. Kaže, nije mi ništa, nego samo mi je nešto došlo u glavu, svi ćemo pomrti. I kaže, nećemo se ja Rasulala nikad više vidjeti. Ja, ako ja uđem u dženet, neću biti u tvom dženetu. Zar nikad više da se ne time? Njemu je to došlo da je poglidio ozorost. Zar nikad Miligandara više ne pijemo? Isto si kad ti sad se pitao, da li će ja svog oca ikad više vidjeti? Hoće nikad više mati biti na hiretu? Trebao bi se svaki pitati onaj što ne Hoće li vidjeti svog oca na hiretu? Jel on voli oca i mati i pa? Trebao bi se neće i vidjeti ne Jer će Allah sastati ne uvjeriti. A oni će ne budu bili uvjereni neće pa je serbom od toga bio dužan, pa je Allah objavio ajed ko se pokorava, Allah pingamera bit će u društvu pingamera. I to ga je obradovalo. Kogod slijedi pingamera, vidit će pingamera na hiretu. Vidjet će Allaha na hiretu. Ko je pokoran Allah, ko slijedi put bit će u društvu pingamera, šahida i dobri ljudi. Evo Allah I to je slave najviše brzo Što će vječno biti sa svojim poslanikom. A i mi ako Bog. Jer kad je pitao na islam, kome se vi divite? Kome se divite? Pita Pingamer Sahabe, kome? Ko zasluži da mu se diviš? Kažu, meleki. Oni su najbolji, kažu, oni moraju biti dobri, oni ne mogu griješiti. Pa kaže, kome onda? Pa eto, kaže, Pingamer, vama se divimo, kažu Sahabe. Pa kaže, mi moramo biti dobri, smo u vezi sa Allahom. Onda dalje se on pita, kome sad dalje bi divili? Pa kažu, nama, ja su a sahabima, eto mi smo dobri. Kad vi morate biti dobri, jeste sami. A pa kaže, ko je onda, kome je sad se divimo? Znate šta je poslanik rekao? Divite se onima koji će doći poslije mene, a vjerovat će me, a nismo vidjeli. To smo mi, jeste razumeli? Mi slijedimo Pingamera, a nismo ga vidjeli, volimo ga i evo vidite, dolazimo, slušamo Allaha, slušamo poslanike i tako dalje. Tako da budemo malo sretni što smo umet Pingamera, što ga volimo, a nismo ga vidjeli. Dalje, وَإِذَا قَيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ Kada budete pozdravljeni, uzvratite još ljepše. Ovdje tahijetin pozdrav. Kaže, jedna žena žali mi se jednom džematu, kaže, hoće mi selam na naziv, ako ne morate me nazivati. Što ti mora selam nazivati? Nego kad se nazove selam, onda moraš odati selam. To je pravda, se sad razumijem. Znači, prošli čovjek koji tebi nije ništa rekao, pa nije rekao, bilo Nije ni dobio, a nije ni pogriješio. Nemojte smatrati griješnikom ko pored vas prođe nije vas pozdravio. On nije ništa zaradio, a nije ništa izgubio. Ali kad vas pozdravi i sa zdravo i sa dobar dan nešto mu pravi. Osim ako nije rekao hvalite se, ste razumeli, to je jedino širk. To je širk jer se samo Allah hvala. Znači, dobar dan, dobar večer, hvala mi hvala ću, zdravo, čao. U mu nešto još lepše. Mislim da se sad ovo. Znači, važno je vratiti na posao. Namaz u ratu, evo, ovo da znate, kad smo ovdje kod kuće, koliko se klanja faza? Evo ovdje, četiri faza. Kad ste na putu, koliko se na putu klanja? Dva. A u ratu, jedan. Vidite olakšice, vidite ljepote slama. Kod kuće četiri, na putu dva, u ratu samo jedan rekiat se klanja. Jedan rekiat. Jedna klanja, druga, druga straža. Onda oni sklanjaju, onda oni drugi presupi. Po jedan rekiat. Toliko je namaz važan da se i u ratu ne klanja. Tu džema, džema se drži čak i u radu. Evo, to je namaz i u stravu i u radu. Tri stvari kad se mi nađemo zajedno, da privodim kraj, kad smo zajedno sjedimo u kafani, u, kući, treba da raditi tri stvari, kaže Allah, da bi nam bilo prijelo i zdravo. Prvo, da, da nađemo neku sadaku, da nekoga pomognemo. Drugo, da učimo neko dobro djelo, ima li nikad naše sjelo da kad se sastanu da rekao, da ima neko dobro djelo, ima li šta da uradi? Ko ono što kaže, ima li posla? Pa ima li kako dobro djelo? Ima li kakva sadaka nekom da se dade? Možda nam u komšiluku ima nešto, neko problem, mi ne znamo. Dok novine ne napišu, mi ne znamo. Što bi rekao Radmetko Čulan, kad bi ga pitali šta ima u zemci, kad je vi sa sela bolje znate negdje u Zenici. <laughs> Zato što nekad imaš komšiju pored sebe, ne znaš da ima problem, dok neko drugi ne kaže. Pa Ovako mogu reći, znači, gdje, koga treba, kome sad nazvati? Ko je za vitara, Kome ćemo sve u islamsku zajednicu davati, kako stoji u pravilu. Ali možemo ga pomoći nakon. Ili kaže da pomirite ljude, da čudneš ko neko s nekim ne govori. A bavi ima neko nekoga ko s nekim ne govori. Da vidite kad se ljudi otvore, ja ne znam, sad kad bi onda dište, redom ovako. Hajde dignite ruke koji ima na niski nije u zavodu, da sasakno. Malo je takvi ljudi, vjerujte da je malo. Par neko ima što nisu dobro. Pa da rekli, gdje je normalno to pomiriti? Eto, to je smisla našeg sjedinja, kako da vam kaže. I kaže u vjernici, svjedočite pravo, govorite istinu, govori svjedoč kako treba, makar protiv sebe. Nema šteli, govori protiv sebe, ne valja, rekao sam, nisam ja dobro postupio. Nemoj sam ti da budeš svjetac, onaj drugi ne valja. Ne valjaš niti, reci, ne valja moj komšar, ne valja ni Reći jednog itinera štetskvar jednom životu. Vjerujte, ja nisam to čuo nikad u od toga. Da kad se neko žali na komšu, da rekne, pa eto vama, ne valja mi ja. Jer jesi nikad čuo? Nije vama niko rekao, rekne, e, ja malo ne valja. Ne valja ni moj komša, ali mogu bi ja malo biti bolji. Pa, pa bi on malo bio bolji kad bi ti bio bolji. Ali samo on ne reći bio bolji. Reci protiv svog oca i protiv svoje familije. Ne vede što ti je brat, brat, brat, brat, čisti. Tako, ako Šta si ti brineš, je on bogat ili siromašan? Ima Allah koji stoji za njim. Ti kaže, pa kako će on ostati živ? Pa šta te briga? Tako stoji. I gdje se šprda ovdje? Kaže Allah Đelšanhu, a en, en ida se mi atum ajati la yukfer biha ve se ubija. Kada vidiš da se ovjeri neko izigrava, viceve priča na svom vjeri, šprda se sa vjerom, sa Allahom, kada tako odu na ne sjedi sa njima. Haram onda gdje se vicevi i šprda, šprnja govori o vjeru. O o dženemu, o Allahu, općenito vjeru. Sve dok ne promijenu govor. I nek ide mitlu, ako se s njima onda se Nek šutiš, isti Gdje se neko govara, treba, potvara, a ti šutiš i isti Ili bježi, ili reaguje. Eto sad sada razumite da ne, nema viceva na vjeri, nema šprnje, čak tu je zabranjeno sjetiti, Allah će kaj kjafri i munafri sve zajedno sabrati u džehennemu. Pa molim Allah da ne budemo od onih koji se izgrave s vjerom i da ne sjedimo sa takvima. Amin.